бисмилля альхамдулилля ассалату вассаламу аля расулилля уа аля алихи уа сахби аджмаин ассаламу алейкум уа рахматуллахи уа баракату аяулы қардашлар бұл альхамдулилля берекетлі рамадан айда пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам хадисларын оқығым келген еді Жұшы хадислар тафсир аль бағауи деген кітапта 109 м 110-шы бетлерінде жазылған Саид ибн Мусейб дін табииннан рахимахулла Сальман аль Фариси радиаллаху анху айтты. Пайғамбарымыз худба етті Шабан айдың ызы күнді. Шабан ай ол Рамазан айдың алдында ай. Ол құтылғанда Рамадан ай басланады. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам шушы худбада айтты. Я айюханнас, я адамлар, сізге ұллы ай келді, берекетлі ай. Оның ішінде қадір кеше бар деді қадір кеші ол қадір ол кешедің деді намазы мұң ай ибадат қылудан әру шушы кешеден тұра, солай алла субханала тағала да айтқан өзінің құранында эм мұны мінерді пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам да айтады эм айтады шушы ай оның оразасы фарз деді. а басқа айларда фарз туыл деді. эм ол дейді сабырдың айы эм сабырдың сауабы сабырдың ажары ол жанна деді. ол яннат деді ол аяулы эм балдасу ай деді бұ ай ол ризықты көбейтетін ай деді кім бұ айда ораза тұтқан адамды ашатар деді алла оның күнәләрін кешіреді деді эм ол деді адамды жаһаннамнан сақлағандай болады шушы адам ораза тұтқан дін қардашын кәрметлесе дейді ол оны жәһәннәмнің отынан сақлағандай болады деді. эм айтады оның сауапы деді, шушы ораза тұтқан дін қардашы кәрметлеген адамның эм ораза тұтқан адамның сауапы бір дейді бір затын да қалдырмай олардың сауабы бір со заман сахабилер айттылар я расулуллах деділер я алладың елшісі деді біздің арамызда бар адамлер кім ораза тұтқанда ашатпаға үйінді ас таба алмайдылар деді сондай да мескин болған олар сондай да бақыр болған олар тек пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам оларға жауап берді аллах берді сондай сауап сіз ораза тұтқан адамды сама сүттің бір ютуымен ашатсаңыз дейді яды бір финикпан ашатсаңыз дейді яды судың бір ютуыман іштірсеңіз дейді сондай сауап берек сізге Міні кім ашатты соның ішінде сондай сауап берек сізге дейді егер кім сіздің араңызда орза тұтқан дін қардашты тойдыртып ашатса дейді тойдыртып Алла оны қиямет күнде менің қоюымнан іштіртер дейді сондай ішкімен қайсыдан соң ол кірген кіргенше сусамыз Әмкім бұ айда өзінің қолына істі еңгіл етер, Алла оның көнелерін кешірір, әм жаһаннамның отынан сақлар, ол жәнетке кіргешей деді. Әм бұ ай, оның басы рахма, рахмет, оның ортасы кешіру, ызы жаһаннамның отынан сақлану деді. Бұ айда дүрт сипатты көбейтіңіз. Екі сипат оларман Алла разы деді. Екі сипат олар сіз сіз тұра деді алла разы болған екі сипат ол шахада лә иляха иллаллах мұхаммадар Расулуллах деп айту ем екіншісі ол күнәлерін кешіруін тілеу алладан күнәлерін кешіруін тілеу сіз тұрып болмаған екі сипат сіз оларсыз тұрып болмаған екі сипат ол аллахтан жәннат тілеу ем жаһаннамның отынан сақлау тілеу Сонды ұлы хадис келді бізге дін қардашлар ем абу хурайрадан радиаллаху анху келді пайғамбар саллаллаху алейхи уасалям айтты бұл айда алладың қолына амаллар үшін ибадетлер үшін сауапы 10 керемнен 700 керемге дейін өседі деді тек ораза үшін өспейді деді ораза тұту үшін өспейді деді неті алла субхана тағала айтады иннаху ли деді, уа ана дейді ол маға дейді мен олар үшін өзін сауапты беремін дейді он еткен манасымен келеді сөздер ораза тұту үшін не үшін сауапы өскен жоқ бұл айда не үшін алла субхана тағала айтады ана ажзибихи дейді оның себебі ол алла субханала тағала бір бір сауапларды өзінің мәләкелерінен жібереді оны мәләкелер береді адамдарға тек бұны ол өзі беремін деп айтады оның мәнәсі ол өзі бергенді бек көп етіп береді бек көп етіп береді санамай береді соға көре Оразадың, ораза тұтудың ажыры бек екен. ол саналмай берілік бізге. әльхамдулилля Ем алла субхана тағала шушы хадисте айтады ядау таамаху ва шарабаху ва шахватуху мин ажли дейді адам қалдырды дейді асты ішуді шахабатты мен үшін дейді Ем айтылады шушы хадисте лиссоим фархатан дейді ораза тұтқан адамге екі сүйінші бірінші сүйінші ол оразада ашқанда екінші сүйінші ол өзінің раббының алдында тұрғанда дейді бірінші сүйінші біз бұл дүнияда көреміз соны біз бұл дүнияда оразамызды ашқанда бірінші сүйіншіді көреміз ем екінші сүйінші ол раббының алдында тұрғанда ол бұл яшауда тұл бұл дүнияда тұл ол ямул қиямада қиямет күнінде болақ ем айтылады хадиста ораза тұтқан адамның аузының иісі алладың алдында мисктің иісінен ару деп айтады м ораза ол сақлану дейді не заттан сақлану сіздің араңызда біреу ораза тұтса ол сөгінмесін деді. дұшпанлық қылмасын деді. ем ұрсыспасын деді. ал біреу онымен дұшпанлық қылса яда ұрысса ол айтсын мен ораза тұтып жатырмын ораза ол сақлану дейді ол не заттан сақлану ол мұсылмандардың арасында дұшпанлықтан сақлану біреу сіздің араңызда ораза тұтса ол сөгінмесін деді. дұшпанлық қылмасын эми ұрсыспасын ол бізді сақлайды дін қардашылардың арасында дұшпандықтан эм келеді тағы да бір хадис сахл бин сааттан Аллаху анху пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам айтты деп жәннетте сегіз есік дейді эм олардың арасында бар есік оның аты райян райян деген аты шушы есіктен дейді біреу де кірмек біреу де кірмек жәннетке тек ораза тұтқан адам кіреді оның дәрежеті икон субханалла сіз ойлап қараңыз қоры ораза тұтқан адам кірек ол есіктен шушы қапыдан тек ораза тұтқан адамдар кірек Ем келеді бізге ызы хадиста абдулла ибн омар радиаллаху анхума айтты пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам айтты деп қиямет күнде оразаман құран алладың құлы үшін адам үшін шафаат қыла деп ораза айтар деді я раббым мен бұл адамге асты ішуді шахватты еттіртпедім деді фихи дейді менім шафаатымды менім ол үшін сөз айтқанымды қабыл етші дейді ем құран айтақ деді мен сау кешелерде оны ұйқылатпадым деді ол мені оқып тұрды деді фашафиғани фихи деді менің шафаатымды қабыл етші деді менің шафаатымды алшы деді Ем алла субхана тағала олардың шафаатын қабыл етек аллаума джаална минхум е алла бізді ондай адамдардың арасынан етші шушы хадисте тоқтайық алла субхана тағала біздің ибадеттерімізді бізім оразамызды бізім құран оқуымызды бізім ифтарларымызды бізім сұхұрларымызды қабыл етсін әмин уасаллаллаху аля мухаммадин уа аля алихи уа сахбихи ажмаин уахра дауана ан лхамдулиллахи раббил алямин ассаламу алейкум уа рахматуллахи уа баракатух